12654-fatvo. Roza tutmagan kimsa kofir bo'ladimi? Savol. Namoz o'qiydigan, ammo bemor bo'lmasa ham va hech qanday uzri bo'lmay turib, roza tutmagan kishi kofir bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Kim rozaning vojibligini inkor etib tark qilsa, ulamolar ijmosi bilan kofir bo'ladi. Kim ro'zani dangasalik va beparvolik bilan tark etsa, ba'zi ahli ilmlar bunday kimsani ham kofir deyshgan, Ammo to'g'riroq qavl shuki, bunday kimsa kofir bo'lmaydi. Lekin islomning farzligiga ijmo qilingan bir ruknini tark etgani uchun katta xatarda qoladi va u hokim tomonidan uni tiyadigan jazo hamda ta'zirga loyiqdir. Bunday kimsa Alloh subhanahu va taologa tavba qilish bilan birga tark etgan rozasining qazosini tutishi vojib bo'ladi. Doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 143-bet. Vallohu a'lam.